وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Bugünkü dərsimizdə Allah Azə və Cəllənin izni ilə yeni bir kitabımıza başlayırıq. Kitab-ül İslam və Ədillətihi İslam və onun dəlilləri kitabına başlayırıq. Və bu kitabımızın yazarı Əbi Hamza Əl-Əfqanidir. Şeyx Əbu Hamza Əl-Asqaninin Kitabul İslam və Adillətihi İslam, e, İslam və onun dəlilləri kitabını inşallah şərh etməyə çalışacaq. Və bu kitabda bir çox faydalar gördüyüm üçün Allah Azərə Cəllə izni ilə yəni əqidə dərslərimizə bu kitabdan e, başlamağımızın və ya bu kitabdan davam etməyimizin bizim üçün daha xeyirli olacağını düşündüm. Və bundan öncəki 2 e, dərsimizdə Allah Azərə Cəllənin izni ilə etiqadın, sözün və əməlin imandan olmasına keçmişdik. Əgər Rəbbimizin ver verərsə, yenidən iman mövzusuna bir daha yəni, toxunacaq, bir daha iman mövzusunu təkrarlayacaq. Çünki imanın isimləndirilməsi həqiqətən də əhl-i sünnətin yanında önəmli bir mövzudur və əhl-i sünnətin etiqat kitablarında alimlərimizin yer verdiyi bir mövzudur. Hə, indi isə Allah Azərə Cəllənin izni ilə e, kitab haqqında müqəddimə e, və kitabın yazarı haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Şeyx Hafizahullah Allah onu qorusun. Yəni həyatda olan alimlərimizdən birisidir, şeyxlərimizdən birisidir. E, və hal-hazırda dəvət işləri ilə fəaliyyət göstərir. Və bu kitabda Allah Azəbə Cəllənin izni ilə və sonra da onun izni ilə, yəni bu kitab şeyxin özündən birə-bir izin alaraq kəsiləcək bir kitabdır ki, yəni bu şeydə xəta etməyək, şeyxin adına hər hansısa bir məsələni yanlış danışmayaq və şeyxin murad etmədiyi, istəmədiyi ləsizlərdən istifadə etməyəcəyə birbaşa onun izni alınaraq kəsiləcək bir mövzudur. Və şeyx özü yəni Quran-ı kərimi təfsirlərlə əzbər bilən, minlərlə hədis əzbər bilən, Nəcd alimlərinin külliyyatı olan Əd-Durar Səniyyə və İbn Teymi Rəhməllahın fəsvalarından ibarət olan Məcmul Fətava isimli kitabları yəni əzbər dərəcəsində bilən birisidir. Hətta Əbmər Əməl Kuveyti və digər başqa günümüzün müasir təvhid əhli alimlərindən təşkilələr almış birisidir. Və hal-hazırda fəaliyyətlərini davam etdirir və biz də Allah Azəbə Cəllənin izni ilə, yəni onun yazmış olduğu bu möhtəşəm kitab, Kitabul İslam və Ədillətihi, İslam və onun dəlilləri kitabından dərsimizə başlayacaq. Və Şeyx Hafizəhullah daha kitabın girişində, müqəddiməyə girmədən öncə iki ayət və bir hədis zikr etmişdir. Və Allah Azə və Cəllənin Nisa 59-cu Nisa surəsi 59-cu ayətdə zikr etdiyi, e, bizə bildirdiyi ayət budur ki, فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Əranızda hər hansısa bir məsələdə ixtilaf etsəniz, hər hansı bir şeydə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və onun Rasuluna döndərin. Əgər Allaha və axirət günə iman gətirmişsinizsə. Və şeyxin bu ayəti burada zikr etməsindəki murad odur ki, yəni, kitabda irəliləyən səhifələrdə Allah Azərə Cəllə izni ilə biz görəcəyik bu kitabda ixtilaflı olan məsələlərə toxunulur. Və şeyh bu kitabın yəni başlığında ona görə bu ayətlə başlayır ki, yəni bu şeylərdə ixtilaf edilən məsələlərdə Rəbbimizin izni ilə bu kitab ixtilaf olan mövzuları Allahın və Rəsulunun hökmünə döndərərək qərar verilərək yazılmış bir kitabdır. Və yenə Allah Azze və Cəllə Şura Suresi 10-cu ayətdə buyurduğu ayəti zikr edir ki, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ixtilafa düşdüyünüz hər bir şeydə hökm vermək haqqı Allahındır. Yəni, bu ayət də yəni, kitabın ilərləyən nöqtəsindəki ixtilaflı məsələlərdə hökmün Allaha döndərilərək və onun Rasuluna döndərərək Allah arasında hökm verdiysə, yəni, buradakı ixtilaflarda götürülən tərcihlərin ixtilaflı mövzularda götürüləcək olan tərcihlərin Allah Azələ Cəllənin kitabından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə başvurularaq dəlilli bir şəkildə tərcih edildiyini göstərilir. Və yenə Buxarədə keçən bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnemal a'malu bin-niyyat və innema likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hicratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hicratuhu ila ma hajara ilayh." Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əməllər niyyətlərlədir və hər kəsə niyyət etdiyi şey vardır. Kimin deyir niyyəti dünyalıq üçünsə, dünyalığa və yaxud da ki, bir qadınla hicrət etməkdirsə, onun deyil, hicrəti həmin o şeyədir. Və burada da Şeyx Hafizahullahın, yəni bu hədisi zikr etməsi ilə anladığımız odur ki, yəni Şeyxin bu kitabı yazmaqdakı məqsədi sadəcə Allah Azza və Cəllənin rızasını güdməkdir. Və biz də Rəbbimizdən diləyirik ki, Allah Azza və Cəllə bu kitabı yazdığına görə, bu kitabda çəkdiyi əziyyətə görə şeyxin cənnətinə daxil etsin və eyni şəkildə biz ki, bu kitabdan faydalanırıq, eşidənlər və dərs keçən üçün bu kitabı faydalı qılmasını diləyirik. Allahümə əmin. Əl-Müqaddimə və kitabın e, girişində e, şeyx, rəhiməhullah, hər bir kitabda olduğu kimi kitabın ümumi mövzusundan bəhs edən bir müqəddimə açmışdır. Və bir bab ataraq deyir ki, bəbun fi bəyəni madmunun həzəl kitab. Və bu kitabın mövzusunun bəyanı haqqında bir bab. Bu kitabın mövzusunun bəyanı haqqında bab. Və sözlərində şeyx bu şəkildə davam edir ki, fi həzəl kitab rəhməhullah zikrəl ədillətil mübinətə li mə'nəl islam və mə yətəalləqu bih. Allah deyir, sənə rəhm etsin, bu kitabda deyir, açıq dəlillərlə zikr olunan şeylər İslamın mənası üçün və İslamın mənası ilə əlaqədar olan məsələlər üçündür. ففيه أهم المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعملها لقي نفسه فتن الدنيا وعذاب الآخرة Və eyni şəkildə deyir, bu kitabda açıq şəkildə bəyan edilən şeylər məsələnin vacibiyyəti ilə və hər bir müsəlman kişi və qadının öyrənməsi nəfsini dünya və axirət e, azabından, dünya fitnəsindən qoruması üçündür. Yəni, bu kitabın yazdığı səbəbi, bu kitabda atıq dəlillərin zikr olunmasının birinci önəmi odur ki, şeyx bunu ona görə yazıb, ona görə zikr edir ki, atıq dəlilləri İslamın mənasını və İslamla əlaqədar olan digər məsələlərin aydınlatılması üçün. Və ikinci olaraq, Ona görə yazıb ki, şeyx bu kitabı hər bir kişi və müsəlman yəni bu kitabı oxusun, İslam və onunla əlaqədar olan məsələləri öyrənsin və bu şeyləri öyrənmək hər bir kişi və qadın üzərinə vacibdir. Üçüncü olaraq ona görə yazıb ki, bu kitabı bu şeyləri Yəni, İslam və onunla əlaqədar olan məsələləri insanlar, kişi və qadın müsəlmanların öyrənməsi ilə öz nəfslərini dünya fitnəsindən və axirət əzabından qorusun. Hə, həqiqətən də İslamı öyrənmək hər bir kişi və qazın üzərində fərzdir. Bu Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin bizə bildirdiyi hədisdə sabitdir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin və muslimatin." Elm tələb etmək hər bir kişi və qadının üzərinə, kişi və qadın müsəlmanın üzərinə fərzdir. Və vəhiyə deyərək davam edir ki, yəni e, bu hansı məsələlərdir ki, öyrənilməsi yəni kişinin üzərinə vacibdir? və İslam və İslamla əlaqədar deyir və yaxud da ki, e, insanların bunu öyrənməsi ilə nəfslərini dünya fitnəsindən və axirət əzabından qoruyur və birincisi odur ki, bəyanü mənil İslam, İslamın mənasının bəyanı və ənəhu, yəni İslamın mənasının bəyanı o şeydir ki, ibadətullahi vəxdə tək olan Allaha ibadət etmək e, və tərkü işrak və şirk, şərik, Allaha şərik qoşulan şeyləri tərk etmək fişəinin xəsaisidir. Yəni, Allahın xüsusiyyətlərindən bir xüsusiyyətlə Allah Azə və Cəlliyə şərik qoşulan şərikləri tərk etmək də İslamın mənasını bəyanlarındandır. Və burada bir, yəni, e, bir qoyaraq alta bir dipnot düşüb ki, Əy, yəni, yəni hansı xüsusiyyətlərdir orada? Əşşirkül əkbər. Yəni bizim burada şeyh deyir ki, qəst etdiyimiz şey böyük şirkdir. Və izə atləqə ləfzu şirk fəl-muradı huvə şirkul əkbər əl-muxrici minəl-millə. Deyir, yəni bizim bu kitabda zikr etdiyimiz şey, yəni şirk ləfzi istifadə edildiyində anlaşılmasını istədiyimiz şey İslam dinindən çıxardan böyük şirkdir. Və yaxrucu bizəlikə şirkul əsxar. Və bu ləfizlə, yəni bizim qəsdimizin böyük il olması ilə anlaşılır ki, kiçik şirk bizim mövzumuzdan çıxır. Vəl kələm fi hədəl kitab kulluhu alə şirkil əkbər. Və deyir, bu kitabda danışılan mövzuların hər biri böyük şirkə dəlilətlidir. Yəni, bizim umumi olaraq şirk ləfsi istifadə etdiyimizdə anlayacağımız nə olmalıdır? Böyük şirkin olmasıdır. Və elə davam edərək, yəni e, mətnin özündə davam edərək, dipnotu bitirdi, mətnin özündə davam edərək buyurur ki, və ənəhu milləti İbrahim əl-Hanifiyyəti və ənəhu dinu cəmiyyə ənbiyyə. Və deyir, şübhəsiz ki, bu, İbrahimin hənif olan millətidir və bütün rəsulların hər birinin dinidir. Və ənəhu əl-imənu billəh vəl-kufr bit-tağud. Hansı ki, bütün rəsulların dini olan və İbrahimin milləti olan nədir? Allaha iman edib, tağuta küfr etməkdir. Və biz bildik ki, İbrahimin dinindən olan, bəyan olunması gərəkən İslamın mənasının bəyan olunması gərəkdiyi şey nədir? İbrahimin millətində olan, bütün rəsulların dini olan şey nədir? Təkrar Allaha ibadət etmək və Allahın xüsusiyyətlərindən bir xüsusiyyətlə ona şərik qoşulan ilahları tərk etməkdir, rədd etməkdir. Və eyni şəkildə Allaha iman gətirib, tağuta küfr etmək də bütün rəsulların ortaq dəvəti və İbrahimin hənif dininin yəni, bəyan edilmə şəklidir. Və ikinci olaraq o şeydir ki, yəni, hər bir müsəlman kişi və qadının öyrənilməsi gərəkən və öyrəndiyi vaxt da e, nəfsini dünya fitnəsindən və axir əzabından qoruyacaq ikinci şey odur ki, bəyənu ənəl müşrikə lə yəkunə muslimən bi halin. müşrikin bəyanı şirk edən birinin bu halı ilə şirk üzərə Müslüman olmamasının bəyanı, yəni şirk edən birisinin şirk halı üzərində olduğu müddətcə Müslüman olmayacağının bəyanı. Və burada şeyh başlarkən bəyan ennel müşrikə və yəni müşrik olan insanın, şirk edənin bəyanı qismində ikinci bir dipnot ataraq deyir ki, vəl muradu bil müşrik müşrikten beri burada gast olunan fi herzel kitabı kulluhu bizim bu diye bu kitabımızda yani in, in, yani kitabın ilerleyen sayfalarında da okuduğumuz zaman müşrik dediğimiz zaman gast edilen bir şey nedir? Huve ma tehakkakat fihi hakikate şirk bi ishar şirkil ekber es-sarih kavlen ev fi'len yani müşrikten değil bizim kastettiğimiz odur ki o kez şirkin hakikati onda vardır. Şirkin hakikatini yerine getirir ve büyük şirk ondan açıq bir şəkildə sözlü və feili olaraq ortaya çıxır. Yəni, bizim müşrikdən deyilir, bu kitabda qəst etdiyimiz şey nədir? Böyük şirkin sözlü və əməli olaraq açıq bir şəkildə özündən izhar edən, yəni sözlü və əməli olaraq bir kəsdə biz böyük şirki açıq bir şəkildə görürsə, müşrik olaraq bu kitabda qəst etdiyimiz budur. Fəyəxrucu bizəlikə mən tələbbəsə bi bə'di məzahiri şirk minəl əf'al أو الأقوال التي قد تحتمل غayr şirkül ekber. Və deyir, bununla deyir, biz deyir, böyük e, şirki burada yəni söylədik ki, bizim burada qəsd etdiyimiz nə idi? E, sözlü və feili olaraq sarih, açıq bir şəkildə bir insandan şirkin ortaya çıxması idi ki, və bununla deyir, buradan sözlü və feili olaraq böyük şirkdən başqa şeylər, yəni bu yani mevzumuzdan Ne de ki biraz önce biz yani e, söyledik ki bizim bu kitapta kastettiğimiz şey sadece böyle şektir ve bunu da anladık ki küçük şek bizim mevzumuzdan çıkar. E, ve yine buyuruyor ki beyanı ennel muşrike la yekune muslimen bihalin. O kasdeyi şirk eden bir şahıs bu halıyla asla Müslüman olmaz. Hatta inkâne cahilen ma'zuren bi cahlihi. Ve hemin adamda değil hemin adam ettiği bu şirk üzerine zahir olarak hatta özürlü bir cehaletle ettiği özürlü bir zəhalətlə etsə belə, o kəs yenə şirk halından çıxmır. Yəni, bir kəs şirk edir və o şirk etdiyi əsnada onun özürlü bir cəhaləti var, yenə də o insanın ismi mufşiq olaraq qalır və o bu halı ilə heç bir zaman müsəlman olaraq isimləndirilməz. Və burada bir üçüncü dipnot düşərək şeyh buyurur ki, Əl-Mufşikul Cahil Yəni, müşrik cahildən qəstimiz nədir? Fi həzəl kitabı kulluhu, bu kitabın tamamında müşrik cahildən qəst etdiyimiz şey huvəlləzi ləm təqum aleyhil hüccətir risaləti əlləti yəbluğu hər rusul. Biz deyir, müşrik cahil dediyimiz zaman kitabımızda onu qəst edirik ki, o kəs ki, ona deyir, risalət hüccəti çatmamışdır və heç bir rasulların ona dəvəti, təbliği çatmamışdır. Ləənnəhu şübhəs ki, o lə yətə... E, yətəməkkənu minəl elm və o kəs deyir, elmdən də aciz qalmışdır. Yəni, elmi axtarmaq imkanı olmamışdır. E, bir hal. Yəni, bunlar deyir, hallar üzərindədirlər. Yəni, bu elmdən uzaq qalan, e, Rasulların hüccətinin onlara çatmadığı kəslər bəzi hallar üzərindədirlər. Və o halların birincisi, immə liənnəhə ləm təsil, e, ləm təsil ileyhə alə vəçhi yümkənu ləhu fəhmuhə aslən. Və deyir, birincisi o şəxsdir ki, yəni Rasulların ona hüccəti çatmadığı e, və təbliğin onlara çatmadığı birinci şəxs onlardır ki, heç bir bir kəs əsli olaraq bu tövhidi fəhm etmələri üçün onlara gəlib, onlara tövhidin həqiqətini çatdırmamışdır. Yəni, onların üzlərinə bir bəyanda bulunmamışdır. Bax, bu kəslər deyir, özlərinə hüccətin çatmadığı cahil, müşrik kəslərin birinci sifətçisi o kəslər şirk əməllərini edirlər, lakin onlar şirk əməllərini tövhidi bilərək deyil də tövhiddən xəbərləri olmadıkları halda, rasulların hüccətlərinin onlara çatmadığı halda edirlər. Və ikinci şəxs onlardır ki, وَإِمَّا لِأَنَّهُ عَاجِزًا عَنِ الْبَحْثِ an həqiqətihə. İkinci şəxs odur ki, onların əllərinə hər hansı bir qırıntılar keçib, lakin onlar təhvidin həqiqətini araşdırmaqdan acizdirlər. Və bu acizlikləri istər əllərinə keçən qırıntılardan başqa, axtarıb başqa şeyləri tapa bilməmə yönündən olsun, istər də əllərinə keçən yəni, məlumatları dəqiqləşdirəcək bir bilgiyə sahib olmamaq və yaxud da insanların kar olması və ya kör olması və yaxud da dəli olması və bu tip dil aciziyyətlər vardır. Və yüsəmmihi bə'də əhlil ilm, ilmi cəhlən müəccizən və deyil bəzi elm əhli bu cəhaləti aciz cəhalət əv cəhlən məhdən və saf bir cəhalət əv qaflətu, məhlətu və yaxud da saf bir qəflət olaraq adlandırmışlardır. Və humul məqsudunə bi əhl-fitrə ində kəsirin min əhl-ilim və bə, e, çox elm əhlinin yanında da yəni bu halda olan insanlardan qəst olunan əhli fitrətdir. Yəni fitrət əhli. Yəni iki rəsulun arasında olan və özünə heç bir hüccətin çatmadığı insanlar da qəst olunur. Və biz burada Allah Azze və Cəllənin izni ilə öyrəndik ki, cəhalət, yəni müşrik zahil dediyimiz zaman e, qəsdimiz, yəni bu kitabımızda oxuduğumuz zaman, irəliləyən səhifələrdə mən sizə müşrik cahil dediyimiz zaman sizin anlamanız gerəkən şey nədir? yəni heç bir rəsulun təbliği çatmadığı və elmdən aciz olan hüccətin özünə çatmadığı bir şəxs anlaşılacaq. Və bunlar dedi iki qrup idi ki, birinci qrup o idi ki, onlara heç bir şəxsin, bir dəvətçinin və yaxud da ki, bir rəsulun gələrək üzlərinə əsli olaraq e, tövhidi fəhm etmələri üçün bir şeyi anlatmamasıdır. Birinci şəxs o idi ki, şirk üzərindədirlər və bunlar müşrik olaraq isimləndirilirlər, lakin onlara tövhiddən heç bir şey çatmayıb. İkinci şəxs onları ki, onların əllərində bəzi qırıntılar var, tövhidə dair, İslama dair, lakin onun həqiqətini araşdırmaqdan acizdirlər. Və bunlara dedik ki, alimlər aciz cəhalət və saf cəhalət və yaxud da ki, saf bir qəsət olaraq isimləndirirlər. Və bir çox uləma da yəni, buradan qəst olunan, yəni aciz bir cahildən qəst olunanın fitrət əhli olması və yaxud da ki, saf bir cahildən və ya saf bir qəflət içərisində olan insan, insanların fitrət əhli olaraq yani isimlendirildiğini söyleyirler. Ve şeyh devamında diyor ki vel muntazimu ilel İslam ve İslam'a nispet olunan yani birisi. Yani buradan kastettiği nedir? Dipnotta diyor ki yentezibu ileyhi li ennehu ilmu minel islam mücerridel ismi ve ba'da ma'anihi dune haddeti tevhid. Nedir? Burada e, mufşikler yani Başında dedi ya ki yani bir müşrik e, özürlü bir zahalet üzerine olsa bile yine dedi o şirki üzerinde Müslüman olarak yani şirki üzerinde kaldığı müddetçe e, asla Müslüman olarak isimlendirilmez. Ona Müslüman hükmü verilmez. Vel muntazbu ilel İslam. O şahs bir özünü İslam'a nispet etse de ve gayrül muntazbi fi hâda sevâin. Veyahut da ki bundan başka bir şeye de özünü müntəsib etməz, e, müntəsib etsə, özünü onlara nisbət etsə fərq etməz. Və burada İslama müntəsibdən qəsd olunan, özünü İslama nisbət edəndən qəsd olunanıdır ki, yəntəzibu ileyhi o kəs deyir, özünü e, nisbət edir İslama li'ənəhu ilmu minəl İslam və İslamdan deyir, bilir bəzi şeylər mücərrəd olaraq, e, ismi, yəni İslamın ismini bilir mücərrəd olaraq. Şey, bilir ki, İslam deyə bir şey var, deyir, mən müsəlmanam. Bu gün ya bizim yaşadığımızda toplumda olan insanlar kimi, yəni İslamdan heç bir şey bilmirlər İslamla haberleri de yoktu ve İslam'dan hiçbir amel etmedikleri halde mücerred olarak İslam'ın ismini bilirler, şirki İslam'dan bilirler ve özlerini İslam'a nispet edirlər. Bugünkü insanların halindadır və ba'da ma'anihi və yaxud da bəzi e, mənalarını bilirlər, İslamın bəzi yönlərini bilirlər. Duna haqiqati tevhid. Lakin bu bildikləri İslamdan öğrendikleri, özlerini İslam'a nispet etdikləri nöqtəyə tevhidin həqiqətindən değil. Və ona göre de onlar yani özlerini İslam'a nispet eden diye isimlendirilir. Yani onlar da müşriktiler. Ve devam ediyor ki ve keyfe yahakkaku la ilahe illallah men ittahaza ilahin ve ceale lillahi şurakâe fil ibade. Ve deyir nece olabilir ki ibadette Allah Azze ve Celle'ye şerik koşup iki ilah edinen birisi La ilahe illallahı gerçekleştirmiş olsun. Ve bunu neye göre zikrediyor? Çünkü burada dedi ki e, vel muntazibu ilel İslam. İslamı özünü nispət edən və İslamı özünü nispət etməyən ikisi də eyni hökmdədir. Çünki şirk edən insan istər özünə müsəlman desin, istər deməsin, onun ismi üzərindədir. Və şirk edən və özünü İslam'a nispət etmə sual olaraq soruşur ki, necə ola bilər ki, ibadətdə Allaha şərik qoşan və iki ilahı olan bir şəxs La ilahe illallahı yerinə yetirmiş, la ilahe illallahı yerinə yetirmənin keyfiyyəti üzərinə olsun. Necə ola bilər ki, bu insan? Və davamında buyurur ki, Fəl-müşriku cahil təntəfi anhu ərbəətə umur. Və deyir, cahil bir müşrik üçün bu dörd şeydə fayda yoxdur. Yəni, bu dörd şey ona fayda verməz. Birincisi odur ki, həqiqətul İslam, İslamın həqiqəti. Yəni, o cahillə müşrik e, mömin deyə adlandırılmaz. Və yaxud da ismul İslam və yaxud da müsəlman deyə isimləndirilməz. İkincisi, ismul İslam, yəni müsəlman olaraq isimləndirilməz. Üçüncüsü, əhkəmül müsliminə fi dünya və dünyada deyir o insana müsəlman hökmləri tətbiq edilməz və əhkəmül müsliminə fil axirə və yenə deyir, axirətdə də o müsəlman hökmlərindən nəsib almaz. Lakin, cahil olan, özünə hüccət satmayan müşrikin hökmünə gəldiyimiz zaman Allah Azəbə Cəllənin izni ilə o insanlar hüddət onlara çatana qədər qətl olunmazlar və onlar cəhənnəm hökmü ilə hökm olunmazlar. Yəni, burasını düzgün anlayın Allah Azəbə Cəllənin izni ilə cahilla bir kəs, yəni bir insan Rasul ona çatmayıb. Cəhalətdən qəst etdiyim bugünkü insanların cəhaləti deyil. Rasulun onlara çatmadığı fətrət dönəmində yaşayan insanların hökmündə Alimlərin rəyi odur ki, həmin insan zahirinə görə mufşiq olaraq isimləndirirlər. Lakin insan cənnət və cəhənnəmlə isimləndirilməz və yaxud da insan hüccət özünə çatmayana qədər qətl olunmaz, öldürülməz. Və şeyx davamında buyurur ki, və hədihi məsələtun azimətun və bu məsələ çoxdir, əzəmətli, böyük bir məsələdir. Qad dallə fihə əqvamin fi həzə zəmən. Çünki deyir, bu E, bu zamanda deyir, qövmlər deyir, bu məsələdə sapıqlığa düşmüşlərdir. Fəaləl muslimi ən yutkinəhə əyyimə itqanun və ona görə də müsəlmanların üzərinə düşən bu məsələdə, yəni bu məsələ belə olsa belə, yəni qövmlərin bu məsələdə yəni, sapmış olmasına baxmayaraq müsəlmanların üzərinə düşən, yəni bu məsələdə əmin amanlıqda olmalarıdır. Və burada şeyx müqəddiməni bitirmir Ve biz Allah Azze ve Celle izniyle biraz yani okuduğumuz şeyler tekrar tekrarlayarak yani birinci müdeddimenin birinci sesini bitiririk ki ve biz yani ilk başta neyi öğrendik, neyi bildik? Bu okuyacağımız kitabın yazarı Abu Hamza Afgani'dir. Ve okuyacağımız kitap İslam ve onun delilleri kitabıdır. Ve Rabbimin izniyle o kitabı öğrenmeye, şerh etmeye çalışacağız. Ve biz ilk olarak öğrendik ki bu kitabın yazdığı sebebi yəni müsəlmanların öyrənməsi və özlərini dünyada başlarına gələcək bir fitnədən və axirət azabından qorumaqdır. Və dedik ki, bu yəni fitnədən insanın qorunmasını yəni, bir neçə maddə ilə açıqlanması vardır. Və bu maddələrin ikisini biz Allah izniyə keçdik ki, birincisi nə idi? İslamın mənasını bəyan etmək idi ki, və bunu da ümumi olaraq biz bildik. Nədir? Yəni, İslamın mənasını bəyan etmək Əl-kufru bit-tağut vəl-imanu billah idi. Yəni, tağuta küfr edib Allaha iman etmək idi ki, bu həm Rasulların ortaq dəvəti idi, həm də İbrahimin həliflik millətidir. Və ikinci olaraq biz bildik ki, yəni müşrik birisi cahil olsa belə, özürlü bir cəhalətdə olsa belə, özünə Rasul çatmasa belə, fətrət dönəmində olsa belə, şirk üzərinə olduğu müddətcə müsəlman olaraq isimləndirilməz. Və biz bu kitabımızda bildik ki, şirk ləfsi istifadə olunduğu zaman bundan qəsd olunan böyük şirkdir. Çünki kitabın mövzusu böyük şirklə əlaqədardır. Və müşrik olaraq, yəni müşrik bir cahil e, bu söz istifadə olunduğu zaman da bizim anlayacağımız nədir? Özlərinə hüccətin çatmadığı risalət əhlidir. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona heç bir təbliği çatmadığı şəxsdir. Və bunlar da iki qismə bölünür ki, ümumiyyətlə əllərində heç bir bilginin olmadığı şirk edən insanlara, yəni heç bir tövhidlə əlaqəsi olan bir bilginin onlara gəlmədiyi onlara heç bir Rasulun gəlmədiyi, Qurandan ayətlərin gəlmədiyi, nə bir Quranı, nə bir Peyğəmbəri eşidən insanlar, lakin şirk qoşan müşriklər, cahil müşriklər, ikincilər isə dedik ki, onlara bəzi İslamdan qırıntıların gəldiyi və o qırıntıları araşdırmağa aciz olan insanlar ki, dedik bunları elm əhlinin çoxu fətrət əhli olaraq isimləndirilir, isimləndirir. Və Allah Azəvə Cəllə izləyir də dərsimizi, yəni burada bitiririk. Rəbbimdən diləyim odur ki, yəni Allah Azəvə Cəllə bizi bu kitab üzərində müvəffəq etsin. Tövfiq ancaq Allahdandır. Biz sadəcə islah etmək üçün çalışırıq və Rəbbimdən diləyim o ki, Allah Azəbə Cələ bu kitabı oxuyub, öyrənib, bu kitabın sonuna çatmağı bizə nəsib etsin. Və sizlərin hər birinizə tövsiyə edirəm ki, bu kitab üçün blok, bloknot və ya dəftərlər tutaraq kitabda gedən məsələləri qeyd etməyinizdir. Və axırı dəvənə elhamdülillahi rabbil aləmin, subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ən təstəğfiruka və ətubu ileyk.